sebe i nas, kako treba pristupati Allahovoj knjizi i kako treba pristupati ovoj vjeri da Allah Žešanovo bude zadovoljan s nama i sa našim djelom. Vidite, svako uspješno djelo svoj projekat. Znači, bez projekta ništa ne radite. Ima svoj sistem, kada hoćete da napravite neku zgradu ili kuću, bude nestabilna i nesigurna za stanovanje. E tako je i sa svakim djelom, a posebno islamu, jer islam potencira na preciznosti, potencira na tančinama, potencira na sistemu i na tim projektima koje mi moramo praviti unutar se u našim dušama, napraviti projekat koji će od nas izgraditi stav ličnost, ličnost koja će biti muslima u pravom smislu. Jer Islam ne priznaje da se čovjek osami tamo u neku zabit ili neku daljinu od svijeta i da živi osamostaljen kako bi dostigao stepen e, blizini Allahu Đelšanu, nego suprotno tome Islam od nas traži da živimo sa svijetom, da živimo sa narodom, jer smo mi oni koji svojim djelima, svojim načinom življenja, sistemom življenja koji moramo prvenstveno izgraditi u našim dušama, u našim, našem moralu, u našim porodicama, primjer ili svetinka koja obasjava taj put istini, taj nur koji ljudima pokazuje šta je šta je dobro, a šta loše. Mnogi ljudi su zastepljeni, iako oči imaju, Allah što nam kaže فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ O istinu njihove oči nisu slijepe وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Ali njihova, njihova srca su slijepa koja su u njihovim prsima. Zato naš, naš nur, naš, naša svjetlost je Kur'an i Kerim. sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji moramo uistinu dosljedno praktikovati u svim segmentima kako je to radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi da je Allah rešanu zadovoljna s njim. Jer nije dovoljno da se čovjek samo opredili riječima ja sam musliman, ja pripadam toj i toj skupini, kako je bitno da se radi na sistemskom da se podržava sistemski rad, također je bitno individualni rad svakog pojedinca na sebi i u širenju znači, Allahove vjere ili daveta. Naravno, svi smo mi dužni da širimo Allahovu vjeru, da propagiramo istinu. Međutim, e, Allah je odredio nama one koji su se školovali, koji su sticali znanje pred ulemom i šejgovima, godine provodili stičući znanje i oni su dužni da objašnjavaju Allahove propise koji su univerzalni za sve, jer ova vjera je univerzalna. Univerzalna i njeni propis su univerzalni i to je samo slučaj sa islamom, dok je sa drugim vjerama e, sasvim drugi slučaj. One nisu univerzalne. I zato je pogrešno da danas prave jedan kompromis ili da prave danas e, vijeće vira ili skup vira, jer e, ne, može se nikada i nikada se neće moći boriti islam i druge vjere. Jer druge vjere su objavljene samo za jedan narod i njihovi propisi, ili za jedno vrijeme, i njihovi propisi vrijede za taj narod i za to vrijeme, dok propisi islama su univerzalni za sve ljude. Jer čim vjera pravi favorizuje jedan narod na drugi, nazivajući njene pripadnike odabrani narodom, taj on nije univerzalan. Čim pravi slojeve među ljudima, čim pravi slojeve među ljudima, ta vjera nije univerzalna. Jedina vjera koja je univerzalna i čiji su propisi univerzalni do sudnjeg dana je islam. Znači, koja vrijedi i za crnce, i za pijelce i za bogate, i za siromašne. Bez obzira čija pravila ili kazne, hudud koje je Allah Žešanu postavio vrijedi i za bogataša i za Pa su jedne prilike došli Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da bi e, umolili ga da ne izvrši kaznu nad jednom bogatom e, nad jednom ženom koja pripadala bogatom sloju jer je ukrala. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam naljutio, zacrvenio i rekao إنما أهلك الذين من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم شريف تركوه ono što je učil, uništilo one prije vas, kada bi neki uglednjak iz njihovog naroda ukrao, oni bi ga pustili, ne bi izvršili kaznu na njih. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفِ أَقَامُ عَلَيْهِ had, A kada bi ukrao slabi, slabašan čovjek ili siroma, onda bi nad njim izvršili kaznu. فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Pa tako mi onoga učuje ruci Muhammedova duša لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها pa kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bi već zasigurno nosikao ruku. Vidite, to je ta univerzalnost, gdje nema, gdje nema favorizacije, gdje nema ozdizanja e, jedni ljudi na, na, drugim. U smislu e, ti si bogati, za tebe ne vrijedi ti propisi, ti si onašniji, za tebe vrijedi i tako. Znači svi smo pred Allahovim zakonom koji je univerzalan, jednaki, pred tim njegovim granicama koje on postavio, svi smo jednaki. Naravno, također Islam ne pravi razliku između crnaca i bijelaca, e, između tih staleža, kao što je slučaj u Europi i oni se divi svojim filozofima, kao što se divi i ponose Platonom, koji je napravio podjelu, podijelio je ljude na svoje, podijelio ljude na tri svoja filozofe, jel, vladare i oni koji su počinjeni njima. I odredio, znači, kao da je to kadar, kao da je tako, ko se rodi u jednom sloju, ne može prijeći u drugi sloj. Ma koliko čovjek bio inteligentan, koliko bio napredan, e, koliko e, uspio u svom životu, ne može prijeći taj drugi slod. Naravno, to je jedan zulu. To je jedan zulu, zulu nad, nad ljudima. Nad ljudima. Znači, dok u islamu, dok u islamu, znači svaki čovjek, svaki čovjek, ili svakom čovjeku su otvorena vrata prosperiteta, napretka. Hoćeš učiti vojnu, uči. Pa Allah Lišanu uzdiže, jel, one koji, koji vjeruju, koji su učeni, rađat stepene, diže di, imat će posebne stepene i na hiratu, a diže njihov ugled i među ljudima na ovome svijetu. Pa će se reći, ne znam, onome koji bude učio na sudnjem danu, ko bude učio Kur'an na, na reći će se na hiratu, iqra vam takvi, uči i peni se, fa inne menzileteke inda ahiri ajetin uha. I tvoj stepen u dženetu ili tvoj menzil stanovanje kod posljednjega tako koji proučiš. I naravno, e, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. To su te podjele i kod Allah Žešanu jedna, jedina diferenca koja e, jedino, jedino vrednovanje kod, je bolji takvalu. Pa Allah Žešanu kaže Ja ejuhan nas, o ljudi, inna halaknakum min zekarim wa unsa. Mi smo vas stvorili od jednog čovjeka i jedne žene, od muškarca i žene. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ na plemena i narode kako bi se međusobno upoznavali. Pa kaže dalje, Inna akranakum inda Allahi atqakum. A najbolji od vas pred Allahom Đelšanuhu je onaj koji posjeduje najviše takvaluk, koji je najbogobojazniji. To je jedina mjera. E taj takvaluk, taj takvaluk nije samo vjerovanje Ono uhvata u sebi riječi i djelo. Jer skoro u svim ajitima gdje Allah Žešanu spominje oni koji vjeruju وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا i čini dobra djela. Kao da nam Allah Žešanu hoće da kaže ne možete biti vjernici ako nećete raditi, ako nećete to dokazati svojom praksom i djelom. Ne može čovjek za sebe tvrditi ja sam musliman, imam dobro srce, ako to ne pokazuje svojim namazima, ne pokazuje svojim djelima, sa ljudima u odnosu. Znači, to je sasvim pogrešno. To bi bilo kada, isto kada bi ja otišao nekom direktoru fabrike na kraju ja godine, radne godine i rekao da isplati me, isplati me za čitavu godinu, a nisam radio ništa. Pa, ka, pa će mi on reći, pa kako ću isplatiti kad nisi ništa radio? A ja ću tad reći, pa ja sam imao dobar nijet, ja sam imao dobru namjeru, ja sam dobrog srca, on bi se jel, samo nasmijao i rekao, izvedite ovog budala odavde. Ja? Jer kako poslanik sallallahu alaihi sallam u jednom hadisu kaže El su men dane nefsahu wa amila lima ba'da maut. Pametan, muda je onaj koji stalno preispituje svoje postupke i radi za ono što je poslije, poslije smrti. A najgore je onaj koji, koji ništa ne radi i kaže bit će Bog je milostiv, prosit će mi se lako ću ja. Lako ću ja. Zato mi moramo e, zračiti svojim nurom, svojom svjetlošću, a tu svjetlošć upirimo u namazima, u strajnošću, Ne može se, ne može se to postići od ta, ta svjetlost e, koju, koju Allah daje svojim robovima. Ona se upiri na sabah namazu, na drugim namazima, u džematu. Da daj ono ono daje nju, daje svojim robovima na ovome svijetu, a ona će biti na ovome svijetu kada budu te zulumat, kada budu tmine, pa će vjeriti, vjernici imati tu svjetlost koja će im osvjetljavati put na sunnjime danu. I onda će ovi nevjernici reći vjernicima Unzuruna naqtabis min Pogledajte nas da se i mi okoristimo te vaše svjetlosti. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا i reći će im se vratite se na dunjalog pa tražite tu svjetlost. Ta svjetlost se traži ovdje na Dunjalu. Kako se traži svjetlost? Traži se u ibadetima, u dobrim dijelima, u, u izmetu braći muslimanima. Bez obzira koliko čovjek bio e, učen, mora imati taj to, tu poniznost, skrušenost i da zna da sve što je postigao da mu je Allah Đelšanu dao. Ne da, da, da, se tom školom, da se udiže na ostalim. Sve što ti je da, dato i od znanja od to ti je od Allah Đelšanu. Evo imala prilika, skoro naši ali, doktori islamski nauka, otišli jednom, skoro otišli su u Istanbul i tamo su boravili sedam dana jedan insan je stalno služio, te kahu, te čaj, te čisti peri, e, namješta mjesto gdje će sjest, oko njih izmeti maksimalno. Kad su na kraju naši doktori islamski nauka, da se predstave, ovaj, kaj ja sam doktor, ovaj, kaže ja sam doktor filozofije islamske, ja sam doktor akajda, ja sam doktor fiha, ja sam doktor fiha. I e, hajde sad da pitaju ovog insana šta je on, e, meča radio čitao vrijeme. Kaže ovaj čovjek, Allahu rob, kaže ja sam doktor elektrotehničke nauka i dekan fakulteta u Istanbulu. Naš doktor šta rekli, kaže, nikad više nećemo govoriti da smo doktori. <laughs> e to je ta, kada čovjek shvati šta mu je, šta mu je cilj na ovome svijetu. Cilj je robovanja Allahu Đelšanu, u islamu nema oholosti. Nema oholosti. A također nema ni da čovjek sam sebe ponižava. Uvijek treba musliman držati do sebe. Mora imati taj izzet, ponos. Ponos na onome, na, na što ti je Allah da, dao. A ne da se čovjek uzovoli pa da kaže ja sam to stekao i kao što je to rekao pa, Karun, ja, innama utitu ala ilmin, min indi, ja sam tu svojim znanjem stekao. Kao nije mi niko, nije mi Allah Čovjek, musliman, iskren vjernik, uvijek sve što ima, sve što ima, sve što mu je dato, pripisuje Allah lišan da je to da i ne uzdiže se nad ostalim robovima. Eto, tu je taj, ta, ta svjetlost, taj nur koji mi moramo zračiti, a taj nur se ne stiče preko nego mora čovjek biti stalno, mora biti ustrajan u svojim namazima. Jel, nekad je teško ustati na sabah, autistice. nekad je teško otići u džamiju, e, ima neka serija, ima futbalska utakmica, ima stotinu nekih stvari koji šetan jel, nameće svojim vesvesama želi da to odvrati od onoga što je bolje za tebe. Jer ova vjera je uistinu laka. I želi ljudima da olakša ovaj svijet. I vidite, jedina vjera koja je napravila balans između između ruha, između čovjekovog nefsa i njegovog tijela. To je jedina vjera koja napravila taj balans. Druge vjere idu u krajnost. Znači, idu u krajnost ili materializam koji ide u krajnost da čovjeku samo zadovoljiti njegove fiziološke potrebe, e, da zadovolji njegovo tijelo, međutim zapostavlja, zapostavlja taj nefs, zapostavlja njegovu dušu i onda dolazi do, do tih problema u društvu, razaraju se ćelije, osnovne ćelije, brak, E, djeca i ostalo. Znači, Islam je e, postavio znači, osnovna pravna, čija ja su pravila univerzalna, univerzalna. Sad će neko postaviti pitanje kako su univerzalna, evo sad možemo na, navesti neki banalan primjer, e, s obzirom da je prošlo 1600 godina ja, od objavljivanja Kur'an Kerima od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, imamo sada recimo događaje, događaje ili situacije neka pitanja koja nisu bila u vrijeme Allahog poslanika sallallahu alaihi i nisu tačno precizirana kuranskim ili hadijskim tekstom. E, I sada kada bi rekli e, nemamo zato, onda ne, nemamo zato odgovor ili nema određeni propis to onda bi tako zatvorili vrata i rekli bi ova vjera nije univerzalna. Međutim, nije tako. Evo navešćemo primjer da vam bude jasnije ovo što govorim. Recimo, e, spominje se tamo to je sad stvar da, ali ima učenjaka koji na osnovu postojećih dokaza, na osnovu postojećeg kuranskog teksta i hadisa izvode hukm propis za neku stvar, za neku stvar, novu stvar koja nije bila zanimala u poslanika sallallahu alejhi ve sallam. Pa evo recimo pravilo gdje Allah kaže: "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." I pitaju te o alkoholu, vinu, wal mejsir i kockanju. Kul fihima ismun kebir. Reci u tome e, veliki grijeh ili velika šteta. Wa manafi'u lin nas, a i korist ljudima. Znači, velika šteta, a i korist ljudima. Vidite koliko je e, islam ravan, koliko je ovaj, u donošenju, donošenju i u ajetima, koliko e, je realno to. Kaže, ali i korist ljudima, Ja. Neki imaju koristi, stavljaju obloge od alkohola, ne znam, ja, pravi se lijekovi tako. Kaže, ismu ismuhuma ektoru min nef'ihima, ovo je bitno. Ali šteta je veća od koristi. Šteta je veća od koristi. I na osnovu ovoga pravila, gdje god je šteta veća od koristi, je zabranjeno. Gdje je manja šteta od koristi dopuštena? Znači, gdje je šteta veća, gdje je šteta veća od koristi je zabranjeno. Recimo sada, evo, za, za vrijeme ovog nisu se pušili ni Malibor, ni Drina, ni ne znam, e, niti se pio viski, znači nije bilo ti, ja. E, pošto je princip Islama da se uvijek pitaju učeni ljudi, Fes'alu ahle zikri, in kuntum la pitajte ili obraćajte se stručnjacima. Stručnjacima. Hvala Bogu, mi imamo danas u svim oblastima stručnjake koji nas E, u detalje, analizama mogu uputiti na nešto sa stručnog stanovišta da li je šteta veća od koristi ili je manja od koristi. Pa recimo ako bi sad ustanovili da je e, cigara, pušenje cigare, jel, jedan određeni period, da je tu šteta veća od koristi, da je šteta veća od koristi, ja, Ja, onda bi to potpalo pod znači, taj dio koranskog ajeta i tako da e, to je se već ovaj, fetva se izdala. Jer tu kada ulema, kada mučtehidi iznesu fetvu, ona isto vrijedi za nas u ovom periodu, isto kao koranski tekst i, i hadijski tekst. Znači obavezna Osim oni koji neće da prihvati to, oni su griješni. Znači, jer poslanik kaže, al ulema u učeni ljudi, oni su nasljednici poslanika. I sad kad, te poslan, kad vam poslanik sallallahu sam rekao, to vam je haram. Bili bi odustali od toga. Naravno da bi, jer poslanik tu. Ali što poslanika nema, ko je onda namjesnik, ko je, ko je nasljednik tog znanja, to su ulema, učenjaci. Evo, prije par godina također i aslanska ulema, oni su izdali fetvu, izdali su fetvu da je, da cigara, da je cigara haram, još oni poznati kao najblaži po izdavanju ti neki, neki fetvi. Ovaj, sada to mnogima i, i, i, i ne paše im tako, ja, pogotovo hođe malo, ovaj. <laughs> malo, malo ne paše ta fetva, ali pasalo ili ne pasalo, to su sada e, činjenice koje dokazuju tu univerzalnost e, propisa, Univerzalnost propisa koji vrijede do sudnjega dana, koji vrijede do sudnjega dana. Kur'an je postavio osnovne, osnovne propise iz kojih iz koji se granaju ostali propisi. Znači, zato što nemamo jasan tekst iz Kur'ana ili sunneta. To je samo jedan, jedan primjer. Nije, ćemo se ponovno vratiti na ovaj nov, on nas nekako uvijek privlači da kako prikupiti taj da svojim djelima, svojim ponašanjem, e, svojim djelovanjem budemo primjer ili usvetun hasene, najljepši primjer i u svojoj porodici, prema svojoj čeljadi, prema svojoj ženi i u svom komšiluku i znači i u ovoj Europi će se mi nalazimo da budemo taj primjer e, sistemskog rada. Jer e, mi moramo imati konstrukcije moramo praviti sistem u našim, našim dušama, u našim, u našim porodicama, u našem društvu po kojem moramo ići. Po kome moramo ići, jer e, kako smo rekli u uvodnom dijelu predavanja, da sve što nije, nema projekat, sve što nema taj sistem, tu je kula od karata. Znači, evo kad pogledate ove narode, oni su, oni su uspjeli jedino sistemom, jedino projektom. Preciznost, Evo pogledajte u Japanu, desilo im se to što se desilo radi njihovog e, radi njihove nepokornosti, radi, radi toga što su zaslužili, robujući tamo nekome drugom ima Allah radi razlata i nemorala. Onda nije teško pogoditi koja će sljedeća zemlja biti, u koja će to sljedeća zemlja biti koji će pogoditi zemlju I tu ne treba nam nikakva ta naučna jer i oni nisu mogli pretpostaviti, pored tolike tehnologije koje su imali, nisu mogli uh, pretpostaviti kada će se desiti zemlje 30. To je samo Allah u rukama i Allah član koga on moći. Vidite, e, ono što sam htio da kažem za taj japanski narod, desio se zemlje 30. Niko ne krade. Niko ne krade, nego ljudi rade po sistemu i vidiš danas put, e, asfaltni put razvaljen, za sedam dana u Egiptu, ja sam bio u Egiptu, nastala je mala luka. Mala luka, bila u jednom dijelu, znači jedan trg gdje se vode protesti. Krađe se odmah. Krade se, anarhija. Znači, mali bebe odmah se krade. Zašto? Zato što muslimani nemaju sistema, ne rade po sistemu. Zato što, zato što ljudima na našem zulu. Ne vrednuju se ljudska djela, ne vrednuju se ljudski postupci. Znači, i oni su sad faktički, oni su uzeli te principe iz Kur'ana koje mi imamo, ja, ovaj, principe iz Kur'ana i u svojim sredinama, sprovode ih ovaj, u svojim društvima i radi po njim. Međutim, vamo imamo, znači, Kur'an imamo sve, međutim, nema tih principa na djelu. I zato je nastupilo to mrtvilo u islamskom svijetu, zato što su muslimani uspjeli da razdvoje riječi od djela. Da razdvoje riječi od djela. Da razdvoje Kur'an i sunnet, sve ovo što mi imamo od djela, od prakse. I kad se to razdvoji, to vam je isto kada, kada, kada se razdvoji duša i tijelo. Kad izađe duša iz tijela, onda bude mrtvo tijelo. Jel tako? Mi imamo sve, znači, ili kad imate biciklo, jel, dobili ste paketu biciklo, e, znači moraš ga sastaviti da bi ono radilo Znači, možeš sastaviti dijelove da bi ono funkcionisalo. E, e, e, to je sad, to je sad naše stanje. E, nažalost, takvo je stanje, jer nemamo tog sistema. Ali bez obzira, bez obzira, ovaj ovdje džemat, ovaj ovdje džemat i mnogi drugi džemati su primjer da su muslimani počeli da se osvješćuju i da imaju sistem jedan. Da imaju jedan sistem, jedino tim sistemom ako ga budu poštovali pridržavali se, mogu biti, mogu biti uspješni, mogu biti uspješni i u svojim porodicama i u svojoj sredini i oni su na taj način najbolje daje, najbolji pozivači u Allahu vjeru. Svojim primjerom, svojim namazom, jer vjera nije utek, namaz nije utek ne, ne, sprečava čovjeka od njegovog života, niti traži od, od, od, insana da bude asketa, da se odvoji ovog svjetskog života, nego nasuprot postiče ga da učestvuje u, u ovome svijetu, da se bori, da bude koristan, da bude, jel, pa su hadisma najbolji od vas, oni koji su najkorisniji ljudima i od, koji ljudi imaju najviše korist. I da se natiču وَسَابِقُ hajla, I natječite se jel, u činjenju dobrih dijela, e, ali sve znači jednim sistemom, jednim sistemom koji čovjek mora prvenstveno izgraditi u individu i poštivanjem sistema koji ima recimo u jednom, jednom centru ili u jednom džematu ili u jednom sredini. E, bezbrojni su hadisi, bezbrojni su kuranski hadisi koji postiču e, vjernike na činjenju dobrih dijela, na izučavanje, e, promišljanje, učenje, na rad. E, jedina knjiga koja potencira toliko na, na izučavanju je, je Kur'an. Jedina knjiga na izučavanju, pa prvi su riječ je Ikla, Bismi, Znači, ona potencira na, na učenje, na izučavanje. A, ali kako do, doživjeti ta, tu reformu, ta, ta preokret u sebi, to je sada pitanje. Znači, to je jeste ما نغيرش ما ما والله regarde la forme un peu mi mais da budemo uh, evlije, što bi rekli jel sad ne one evlije nakon je znači svako od nas može biti evlije jer Allah sam kaže la inna evlija Allahi la khawfun alaihim, la se plaše ničega, niti da žaloste. Pa ko su te jevrijem? Alladina amanu, oni koji vjeruju, wa kanu i koji su bogobojasni. Eto, to su Allahove vlije. Znači, svako od nas može da bude Allahove vlija. Da radiš, znači, za Allah, da trguješ sa Allahom, da dešanu, ili da trguješ sa, sa iblisom, sa šeitanom. Ja, pa najpoznato čujemo često kaže, prodao svoju dušu šeitanu. Ja, Zašto? Pa i zato što prodao svoj život, prodao svoj život šeitanu. Sam njegov život, sam, sam njegov imetak je na haram način i on znači trguje sa šeitanom. A vjernik on trguje sa Allahom Đelešanom. Allah kaže Inna Allah štara minal mu'minina anfusahum wa Allah je od mu'mina, vjernika kupio njihove živote i njihove imetke. Inna Allaha štara minal mu'minina anfusahum wa anvalahum bi anna lahumul džanne. U zamjenu za džennet. U zamjenu za džennet. I na ovome svijetu ili trguješ sa Allahom Đelešanomu koji želi, koji želi tebi, tvojoj porodici, želi muslimanima, svojim robovima da, da napreduju i da im olakša život. Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah želi, Allah želi da vam olakša stvari, a ne želi da ih oteža. Eto to je, to je Allahova vjera koja je olakšana. Mnogi žele da predstave Allahu vjeru kao da je ona teška, kao da se posebno treba posvijetiti pa kažu evo mi ćemo živjeti taj svoj život pa kad dođem ja u penziju, kad bude imao vremena ja ću ići u džamiju, tad ću ja, sad nemam vremena, ne mogu. Ne, to je pogrešno shvatanje. To je pogrešno shvatanje jer Allah Rešanu je olakšao vjeru, da ih možeš obavljati, da namaz možeš obavljati i kada radiš težački posao i kada si u firmi kada si zaposlen, znači nije odredio ovu vjeru da je nosi starci. I nama se desilo ono što se desilo zato što su ovu vjeru nosili starci i naše nane. I nije Allah da nagradi što su očuvali vjeru kakvu takvu na ovim prostorima, ali ako mi ovu vjeru ne budemo praktikovali u našim životima od mali nogu, od sedme godine pa nadalje do, do, do, ovaj, do našeg preseljenja sa ovoga ne, možemo očekivati hajr. Ali stoga naša dužnost da, to organizujemo, da sistemski radimo prema kuranskim i hadijskim uputama i da što više nastojimo da očistimo svoj nefs koji se zaprlja od grijeha, Znači, mora se malo, kad hoćeš da čistiš nešto, ne možeš hladnom vodom čistiti, moraš ugrijati vodu, ja. Možeš ti očiti, ali nije to, nije to pravo čišćenje, moraš zagrijati vodu, pa onda oprat suđe, tako, ili oprat nešto, ili vruća voda lakše e, čisti. Ako je hladna voda, može, ali ostane flenka, nije to baš čisto skroz. E tako, mora se malo, mora se malo umoriti, mora se malo zagrijati, mora se uložiti dat od sebe. Znači, mora čovjek ustrajati, bez te ustrajnosti, bez te... Znači, mora je čovjek i podnijeti nešto. Mora ustrajati. U zikru, u spominjanju Allahšanu, u istikfamu, u namazu. Mora se ustrajati. E, nakon određenog perioda, kada insan ustraje, nakon svih nedača, Allah šamo odmah ispituje insana da vidi je on uistinu ustrajao, je li iskreno, pa odmah, odmah dolazi, dolazi šeitan ili dolazi neke nedače iskušenja da bi se rob ispitao. Ali nakon dužeg niza godina ili nakon dugog perioda dolaze plodovi tog istikama, da ti ustrajao se na ovoj vjeri. Spominje se jedan primjer da je Ahmed ibn Hanbal, naš veliki učenjak, muhaddis svog vremena, <clears throat> išao e, iz Bagdada e, na dalek put i došao u jednu džamiju da se odmori tu klanjao jaciju i namijetio da, da prenoći u toj džami do sabaha pa će nastaviti dalje svoj put. Mutevelja mu je rekao da mora napušiti džamiju, pa on mi je rekao pa ja bi ovaj, da prenoćim ovdje pa sutra posle sabaha idem dalje. On je natjerao, jel, primorao da, da napusti džamiju. Ahmed ibn Hanbel, naš imam, učenjak, Izašao iz džame, u haram džame, pa je mislio da u haramu, tu spao u haremu. do sabah je se umorno osjećao, bio je umoran od puta. Mutevelija je rekao, ne možeš ni u haram, moraš napolje. Ahmed ibn Hanbel je rekao, pa nisam, nisam u džami, u haramu sam. Ovaj Mutevelija, jel, je uzeo našeg velikana, ne znajući ko je ta osoba, uzeo ga je za kravu i izvukao ga iz harama, i odvukao ga do jednog peka i ostavio ga pred njegovim vratima i rekao evo ti ovaj insan, pobrini se o njemu šta ćeš. On je upitao finu ljubasnu tog pekara, ima li kod tebe konaka? A on mu reče, naravno, evo ovdje je krevet, ja i onako noću kuham, pravim hljeb, a ti možeš spavati na tom krevetu. Kad je legao Ahmed ibn da malo prikunja, da malo odmori, čuje onaj pekar si gnevi govori estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Čini zikr. To nešto u Ahmed ibn Hanbelu nešto zaigra u njemu. Pa nije kiriso, nije mogao da zaspije upita to u pekara. Bil ti meni rekao, od kada si počeo da uživaš podele tog istikvara, tog zikra? Znači, sigurno si i prije činio dosta zikr, ali od kada si počeo da uživaš plodove tog zikra? Kaže on, kaže, reći ti iskreno, počeo sam da uživam plodove ovog stikvara prije dvije godine tačno. Kaže, nisam ni jednom, kaže, digao luke Allahu Đelšanu, moleći ga za nešto, a da mi momentalno nije uslišao dobro. Kaže, osim što sam eto, ona je molio, kaže, da vidim Ahmed ibn Hanbala i nije mi slišao tu dobu. Kaže, Allah roba, kaže, evo Allah ti kaže, dovuko, kaže, Ahmed ibn Hanbala, kaže, pred tebe ti ga dovuko. <laughs> Subhanallah. Vidite, e, to su ti plodovi. Ne možemo mi sad, evo, evo ja došao da klanjam dan, sto maraka, odmah, sto maraka, hoću, hoću, ne znam, ovo, hoću. Naravno, mi treba da tražimo, treba da tražimo od našeg gospodara. Pa od koga ćemo drugo tražiti, osim ako nećemo od njega, ako se njemu nećemo obraćati. Ovaj. I Allah što voli kad se mi obraćamo. Voli kad se mi obraćamo. Ali moramo ustrajati na to. Moramo svojim lijepim alakom, svojim lijepim ponašanjem pokazati, pokazati i sebi, znači i sebi svojoj porodici, da uistinu Islam preporučuje nas same, na, naš ahlak, naš, znači, jer čim čovjek čim čovjek primijeti da namaz jel, ne djeluje na njega, da, da nije, e, da nema efekta ili ako čovjek recimo klanja, a vamo radi loše stvari, e, njegov namaz nema funkciju. Njegov namaz nema funkciju zato što Allah šalim kaže za namaz inna salate tenha. Namaz odvraća Tenha anil fahša i wal munkar. Odvraća od razvrata i loših postupaka. Znači, to je suština namaza. To je suština namaza. Znači, da čovjek znači, koji obavlja namaz, njegov namaz mora biti, e, mora ga afirmisati u pozitivnom smjeru. Znači, ako čovjek, pa zato je bilo kažem, a on klanja, ali krade, lopov, ja, Naravno, to neće čovjek koristiti, nije mu to argument. Nije mu to argument jer svako će nositi svoje vreme. Ako je neko lopov, ako je prevario, na svoju štetu je prevario. Nije, nije, na moju ili na tvoju štetu, znači na svoju štetu je prevario. Mi samo varamo sebe, ne možemo nikoga drugoga. Međutim, znači to je jedan od dokaza da namaz nije napravio pravo afirmaciju, nije ga preporodio. Jer svaki namaz, znači mora biti prvenstveno e, odmor, mora biti prvenstveno odmor, odmor čovjeka da se čovjek odmara u namazu, jer kako je poslanik sa osallam rekao Bilal, rehna ja Bilal, kao uči jezan malo da, da nas odmoriš, da se na namazu, da nam bude lakše. Pa kad učimo Kur'an, moramo ga učiti s ljubavlju. Znači, kad radimo nešto, moramo raditi s ljubavlju, s preciznošću, s voljom. Jer ako nemate ljubav prema nečemu, nemojte prilaziti. Znači, za sve mora, ako nemaš te ljubavi, moraš graditi tu ljubav. Moraš izgrađivati tu ljubav, razmišljati o glavnim maletima, Znači, samo sebi dočaraj, dočaraj sebi da je taj Kur'an kojeg ti danas učiš, isto tako učio Allahov poslanik svojim ubarek ustima, da su učili ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam i da ti isto izgovaraš te riječi, te harfove. Znači, pokušaj stvoriti tu ljubav, jer jedino tako se i uči A, jedino tako se i praktikuje ova vjera s ljubavom. Jer sve što je došlo sa nekom žestinom, sa nekom napetošću, znači to nije bilo dugog vijeka. Gdje god je neko, jel, pohrvao se s vjerom ili previše natovario na sebe vjeri, znači, ili je, znači, pao, ostavio vjeru, znači, nije niko, jel, ovaj, se ponovno s ga vjera nije oborila. Zato treba postepeno čovjek da prihvata ovu vjeru i da sve radi sa ljubavlju. Sa ljubavlju, ali da ustraje. Ne sad, znači da uzme sve odjedno, nego postepeno koliko on može, koliko njef, njegov vers, znači može njegovo tijelo koliko to podnosi, da to ovaj, radi sa ljubavlju, jer evo, Čovjek kad voli, jel, moma kad voli curu ili svoju buduću curu, uvijek nekako nađe vremena da nazove počinje poruku, e, da mu je da je vidi, da, da se susretne s njom, zato, zato što je voli, jel, ima, ima tu neku ljubav, jel, kad si djecom uvijek, ako počnu, jel, da govore, onda uvijek mi pamtimo te riječi, ovaj, prvi te riječi, pa nam drago, pa, znači, sve i vjeru moramo prilaziti vjeru i, i raditi u ono, sa jednom ljubavlju i onda nam neće ništa biti mrsko. Neće nam biti mrsko ni da klanjamo, neće nam biti mrsko ni da učimo lavu knjigu, ni da je pamtimo napomni, zato što to radimo sa ljubavlju. I naravno, moramo se uvijek posticati i sami sebe posticati i opominjati i opominjati braću, posticati i na dobra djela, jer mi smo uvijek nekako u tom ovaj, brzo, uvijek nas neko mora malo probuditi, potaknuti, e, dijeliti savjete ljudima, pokazivati to svojim djelima. Jer ne znaš ti, ne znaš ti kod kojeg će djeteta ta riječ koju si ti njemu uputio roditi plodom. Znači, reci mu neku lijepu riječ, e, vidiš u njemu neki talent, ukaži mu na to, to će on registrovati kod sebe. Kasnije će on pokušati, kasnije će to ostvariti. Ja znam Rahmet Sejd, čuo ovce i on meni kaže, Ahmede, pa mogu ti biti hafiz? Eto, mi nemamo već u tešu, e, u gradu, tu nemao već 40 godina hafiza, eto kao, a vidi, ja tek počeo e, naučio slova, počeo učit ovaj u Koranu. To je meni bio taj neki postrek, u meni se ta želja rodila, tak, tak, od te riječi. Evo čovjek je umro, a ovaj, se dolazi njemu, jel? zato što je napravio ta hajr. Napravio je to hajr, to je hajr djelo. Znači, uvijek govorite dobro. Pa je u princip u kolu hajr on jasno. Reci dobro ili šuti. Čak i, i, i, u šali, i u šali govoriš dobro, znači ne smiješ slagati jer ne znaš koga možeš uvijeti i s kim se smiješ pošaliti, jel, neko će prihvatiti šalu ovaj, na svoj neki drugi način. Zato, drago braćo, živite islam, praktikujte sunet Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, postepeno, držite se sistema i nastojite da svojim djelima, svojim riječima slijedite lovo poslanika, jer to je vaš nur, vaša svjetinka na ovome svijetu i vaša svetinka, to jeste naša svetinka na budućem svijetu i molim Allah da nas skupi u džennetu ovako sjedimo ovdje, sa boljim društvom, sa poslanicima, šehidima, muđahidima, ulemom i drugim s kojima Allah zadovoljan.